Okay, good morning sa tanan ng mga kaisunan, tibuok uh, kalibutan, mga kapusot kapastid, fellow earth citizens. Um, sa tita karon kay nindot kayo ang panahon. Sakto kayo ang pag uh, sa adlaw karong buntag nga sayo painita. So padayon ta sa atong mga importante kay mga diskasyon uh, ah, with the aim nga ang truth may atong ipa lebas. the truth shall set us free the truth shall set us free now ang pangutana karon in continuation sa atong mga sa atong topic nga Ransardin unsaon na to pag acquire aning yuta nga minimum of 5 hectares para sa tanan dili na ta magunahon og para sa ato lang pero ato po discuss ang pagi nga maka-acquire ta sa ato individually no kada usa nato but our aim final aim is everyone including or uh, priority ang mga naa sa squatter areas nga luoy dugay nang nagwalo in poverty and squalor tagaan na to priority nga sila ang mayuna nga maka dawat aning maka-acquire aning 5 hectares nga ranch garden So pangutan na unsao na to pag-acquire sa yuta nga mao may pinaka-importante kayo nga requirement sa ran sardine. So daghan tagtubag ani daghang possibilities. So uh, atong ano namon og discuss ang mga possibilities legal and possibilities <clears throat> okay sa atong panahon karon ang uh, first possible is true money. Onya, it means nga next nga possible nga makakwarta ta is sa Philippine nga uh, circumstances through big earning uh, mga occupation o business. So kung businessman ka, uh, doon ay possibility nga mag-acquire kag 5 hectares daghan man pong barato diri na sa diri sa rural areas pwede po nimo uh, kung mo insist gid ang clan nga ibeligya anda na nay attempt nga ibeligya sa gawas or mga outsider ikaw nga clan member, may priority ka, may right ka nga ikaw ang una mo acquire kung uh, wala naging mahimo ka na laing pagi. Pero kung uh, selfless ka, meaning dili kayo ka focus sa self but uh, ah, broader imong kasing-kasing for example apilo nimo ang entire clan members nimo as your first start sa imong uh, expansion sa imong love expression sa imong love you can op to suggest the whole clan nga dili ni mapaliton ang yuta pero ikaw ang mubangka sa pagdevelop ani endurance sardine and that is uh, faster that is faster mas paspas na siya so another paagi pod is um, dili imong relatives kung mga existing yuta diha um, pwede sa boto nimo ang mga landowners na kung im kuan yun more selfless pag yun imong toyo pwede nimo uh, ikontrata sila i-rent nimo ang yuta kanya kanang may on sa build operate transfer i-apply nimo ang build operate transfer nga system pero ang imong toyo gani is para nila less sa uh, imuha nga side so for example rent ka og uh, five years. Ang imong mintuyo is imong i-build no, i-establish ang ranch garden. So, nagdagan na siya po. After, after five years, nagdagan na, na siya. Kay in first year, kung sakto ka og kapital, mag na na, matamnan na tanan niya. So, matamnan sa grasses, matamnan sa mga uh, seedlings, no? mga fruit trees. Taas kayo, taas na ng one year kung sakto ka kapital. So by the second year, kung doon na kayo mga marketed nga types nga gitanom na seedling sa fruit trees, so magsugod ng bunga ana ni second year. bunga na sa <laughs> ang dili na mamunga katong mga long term na entirely seed based nga seedlings katong naturally adto pamamunga sa pagka 7 o 10th year pa nila. Katumala ho tayo man to kay di man to sinumpay. <clears throat> so pagka second year bunga na siya na depende sa arrangement ninyo nga dili pagka malugi bahin bahin <clears throat> tunga ba sa sa net and then pagka mao dali kayo dali ni mas dali ni siya kung doon na tay kwarta mas dali kayo ni siya arrangement kay daghan kayo magdagan ani nga mga poor farmers bitaw o poor land owners nga dili sa kabalo sa uh, pagdevelop siyang yuta nag nag uh, bakante lang na siya so bisan mga whole clan whole land sa clan na, na mga clans nga ma-offer sa tibuok lang yuta nga usually mga 5 or more than 5 hectares pa pa mabuak tibuok pa nga clan land <clears throat> so mo ni mga selfless nga paagi kung diri ka sa more on capitalist or tawag na tag selfish nga paagi more selfish aka nang mupalit lang ka sa imong palit lang kag mo you, you use the uh, current law sa capitalism or sa government nga paliton nimong yuta unya na kay makuha nga mga barato pang yuta sa lugar nga dili pa uh, dili paubos o dili padapit sa civilization I mean sa mga downtown o cities sa upperland pa yung mga countryside ba <clears throat> so daghang mga pagi o ang isa sa kung ani kung negosyante ka or OFW ka ang problema lang aning OFW kay uh, dili po tanang OFW nga uh, sakto og income nga sufficient jud or kay go ipalit og <clears throat> luna <clears throat> most of, of W. Kutubla sa ilang mga needs. Needs like uh, pagkaon, pamisti, eskwela sa mga bata, hintinan sa balay, makapalit po noon po house and lot, makapatukod og balay, o <clears throat> others makakuan og makapalit sa sakyanan. Pero least likely, sa ako nakita wala kaayoy ba tungod siguro kay wala sila ka uh, realize pa sa value sa ransardin or sa yuta nga i-convert og ransardin pa sila kabaluan ni eh. ang tanaw lang nga ang yuta dili pa kayo reliable nga investment pero kung makaibalo na sila sa uh, aning ransardin nga system most likely mo prioritize sila og ah, acquire yuta uh, most likely pod kanang yuta silang clan sila mo bangka sahan nagingon pwedeng paliton nila or pwedeng dili paliton pero i-focus lang kwarta sa pag-develop na dayon in a selfless uh, manner nga ang tibok clan may mga benefited nindot sa ni pagi ha nadali naman kayo sa recover kay in my calculation kung magbunga na ang tanan nga lang bisag lang big nga fruit trees nga tag 25 ka buok kada hektarya so times 5 hectares 125 hectares kaning 125 hectares for example pulos mangga ni tanan uh, ah, 125 pieces ka mga dagkong uh, ah, fruit trees nga example mangga ni tanan <coughs> according sa akong <coughs> estimation estimate gani uh, ah, one third ra sa katibukan nga bunga so gagamit lang ko figure nga 200 ka buok ka mangga per mangga so, it can it can be as many as 1000 fruits but to be very safe I use the very low figure or minimum 200 no ang 200 times mo sa 125 ka punuan gawas kag um, total amount of fruits na ma-harvest nimo i-multiply na og katong mangga nga nagkuon tong akong mangga i-multiply na kong 30 or 40 pesos ba to basta ang labas is um, 720,000 pesos free money na siya uh, gross hinuna pero gamay ra man ang expenses na laborer sa man kay imo mo kuling mangga ato mo mangga wala na yung mga spray spray kay akong mangga nga nasa bungtod wa man to spray yeah. and uh, the minimum na nang 720,000 sa time nga nagbunga na sila og 200 pieces each pero kung time nga para sa akong nga nagbunga na og more or less 1,000 or even more than 1,000 pieces or fruits per per punuan so it can easily the the the sale or the income can easily exceed 1 million pesos per year and that, that is free money ha wala na yung mga kwan dili na loan na imong bayaran dili na loan na imong bayaran og <clears throat> principal og interest or i-return mo ang principal amount that's free money net mataw almost net income na na siya <clears throat> um, or gross income na now um, magamit na na dayon sa clan for empo- further empowerment sa economic na uh, states status sa mga member sa clan. For example, kanang arita sa 720,000 pwede na nimo ipalit og mga brand new motor nga para habal-habal sa pilaman o kanang 70,000 dako kuyaw na kayo na motora brand new gyud cash <clears throat> gabing niliga ng mga motora kay ang mga motor ng mga panghabal-habal di araman sa mga 30,000. So, kung palit kag motor nga 70,000, ang power na is mga 200 cc or yeah, mga 250 cc kusog na kayo motora na posible na po na ari na napit sa kuan 150 lang barato ra so diara na sa mga 50,000 so sobra kaayo ang ligon kayo motor imong mapalit kay sobra man kayo ng 70,000 kada usa So, ligon nga motor, cash, wala kay monthly nga pagabayaran. So, kamong pulo ka kabok nga recipient, pulo ka member sa clan, nga recipient sa pulo ka motor, makawalhabal mo starting day 1 hangtod pila ka tuig o first year second third year wala mo'y hassle wala mo problema dili sa ninyo mabunog og padaghag ang inyong habal-habal kada trip kay wa man mo kapas wa mo kapas nga malaro nun monthly So mula, lungtad pag gini yung motor 10 years pa siguro. Pero ang mga motor ni mga haban-haban no nga nag monthly ah, uh, ano, installment fee. Wala pag let's say 3 years to pay. Ah, pag abot sa 3 years collapse po lang bungtag po ng motor guba na na risk go wala ba yun kaya ng mag over uh, ah, capacity or overloading uh, daghan imbes duha ra sakto imo yung upaton duha ka pasahero ang angayan upaton unya dapat mapaway nanta ka ng past nga oh, by 7 o'clock PM tuwa pa ka kasi pagkag pamasahero ko to balas 10 gabi luoy luoy kayo ang mga kinanuian kayo ang mga <clears throat> mga atong kaigsuonan nga, nga may pagsugod silang pamilya bitaw nga nabuhi so kung nang sabtan kontak ni sa mga clan members dugay na ning nahimo kay very possible man eh very possible kay ni siya walang gid mahibaw ib og masabti sa mga clan members na divided ang atong utok ba na, na scattered scattered di kaya imbes united okay ra man ang scattered kami ning adto ka sa laing lugar nga oh, kasi OFW ka pero nagi imong hunahuna nga united ba meaning tinibuok yun ang imong pagtanaw ba pareha natin gisuryahan karon nga bisag to akas gawas mas maayo siguro gani to akas gawas kay maka earn kag dako din ma finansingan nimo ang clan nga inheritance land para empowerment sa imong mga clan members kalingkon so after sa mga after sa pulo ka mga <clears throat> grandsons or sons saklan nga maka motorcycle kabal proceed po ka proceed na po sa pag finance next year next money next year pag finance sa mga babae na mga home base nga mga luto-luto arazon ka oh wow kanang 72,000 og kapital nimo nag para home ng mga equipment, cooking equipment, home baking equipment, Anilingin na, na kayo. Nindot na kayo ng mga resulta na. Nindot na kayo ng mga kasiyang appliance para sa baking o cooking. So, ang mga, mga wives na po mo ma-empowered. Sunod, ang mga talented or unahon ba ka mga talented pamalitag mga piano kanang piano nga 70,000 <laughs> oh my pangdato na kayo. you can buy piano for 10,000 15,000 din starting gitar amor sus pila ka gitar mapalit nimo sa 720,000 every year there is no stopping just be sure nga imong wala nimo pamatya og panghiluin mo na mga mangga every year every year within 10 years nga tag 720,000 ang earning I'm talking about real money ha buhi mangini kani ako I'm talking of my I'm using my own mango tree nga na magtubo sa among akong hill nga kabatuan bato as in bato jud ang suksok na lang kutkuot na lang ng gamot sa akong mangga ngita og yuta akong bato so in other words kung kining idea i-apply sa mga lugar nga walay bato or less less kabatuan grabe kayo ka visible more than reality makaingan ko nga more than 100% sure na si Jang nga uh, kuan idea the only needed thing is uh, commitment pag apply or pagbuhat aning idea ha now um sa to so proceed sa mga batanta pagpalit sa mga uh, needs sa club members, ilang mga talents, specific talents na iban solindron lang, uban um, ah, gitar lang, uban piano lang, uban um, ah, kining uh, trumpet ana. So bisan usa mahimo na siyang um, means for starting small livelihood and then even for wealth kung mabatugan na ka sa imong uh, talent for example sa music daghan man na kabuan ana so talent usaning talent talent development money way kung talented ka ma-focus ni imong talent money way nga maka income ka so kung example wala pa iran sardin wala pa kayuta kung talented ka uh, gamita ang talent mo kung kung wala kay business ari ka focus sa imong talent para paspas ang imong maka-acquire kag kwarta ipalit mo yuta oh. tanga pagi another pagi nga maka-acquire tag yuta kining og oh, based sa current law sa Philippines na ana. kugihan lang nimo sunod ni ako man gi sunod do dili kayo paspas akong pag-implement pero sugod ko for example no? oh, unsa ni Agtasugod sa Balaod, Karing Balaod sa Philippines, ang Land Act of the Philippines, Commonwealth Act 141. Din nakasulat diha bahin sa gitawag homestead nga yuta. Mga, ngayon mo kan sa gobyerno, i-acquire mo kan sa gobyerno. Naay right ang kada family or head of the family pero kanindot karon do nay gi uh, amendment nga gi butang si senator gipuno si Senator Loren Ligarda na not only the head of the family but in the absence of the head of the family pwede ang yung wife meaning ang mother sa mga bata kung wala ang incapacitated or namatay na ang bana so okay kayo mas lami niya ang provision nag-ingon nga up to 24 24 hectares maka acquired ta from the government. So siguro na nimo nga matultulan ka kay I implemented this or I follow this ang ah, nakita gyud ako nga 95% dili willing o treacherous ang mga naa sa DNR. Naaning balaura pero dili mo cooperate nimo DNR ingon ka nga hurot naman sir, occupied naman sir. Wala naman yuta sir. Uh, wag tangso ka. <laughs> Pero ako pag adto sa DNR province di sa Bohol, uh, equip na ko daan sa mga uh, useful nga information so pag adto na ko giingnan ko nga sir kining taghan man ang claim na sir ako ah, kuan ana na wala na mayuta sir ana ana ang katubag ko dayon ako singingnan nga sa akong nakuha nga data sa inyong department DNR DNR, e um, accordingly sa Tibok Philippines, 53% pa ang bakante. Nga wala pa gyud ma-distribute sa mga tao. Purely government are classified as government land pa gyud westland ana, forested land. And then, niya ang sa Bohol, sa Bohol akong nakita, akong nakuha ng information gikan sa inyong office via sa, sa internet nga ma-research na to og sa mapa, mapping is um, one-fourth sa Bohol. 100,000 hectares ang wala pa mahatag sa mga tao. So doon na pa available nga 100 hectares, 100,000 hectares. So nakugang ang taga DNR. Kasi uy, nganong diin mo ka na sir, nganong kibalo mo ka. So, wala na ni, giundang nila nilang pag nilang first nilang alibay nga pamakak nga <laughs> wala na yuta. So, may proceed lang sila nako og uh, giya nga okay atuan lang ning group of people sir group of um, in uh, yang uh, people's organization um, tulo ka area nga ilang gihatang nako so ako giadto ni ako ning giadto I found out nga gisugo din sila kaning mga organisasyon na gisugo sa DNR arog pananom and then dunay mga agreement na makaharvest sila Mm, so dili din ibahin na acquisition sa yuta. So uh, wala na ko taga kayo bili. Pero <clears throat> dili pud ko mikaingon nga useless ni siya kay ma do na pay do na uses ni in the future pero so far abi ko gi tagaan sila yuta sa gobyerno Tatanong niya, maot man gud resulta ni sa laing area nga dili parts sa ilang gilista nga akong ipadto pero ay ipadto nako. Karon diri sa Mayana o udyong nga uh, kinabugang part sa Bohol nga forested area ni ako po ni adto kay na may mga relatives akong misis diha. Nami mga relatives so dali ra ko nakakuha og information na ang mga trabante po namo taga udyo ng uban maot kaayo kamal dito aning DNR. Nagtanom ang mga tao for oh, so many years hoping sila pero pagpamunga kaning kafi kape na lang sa kuan ani sa udyong gi anha sila sa DNR nga dili nila ipakuha ang bunga iparvis kamaldito kaayo ambot pa ni mga tao insugot naman. nasuk nasuko dyan sila pero peaceful peace, peace loving na ganing mga na kayo hitabo pag ako ani mura marakop gini nga isyo <clears throat> wala na sila kuha silang sa bunga silang gitanom hindi man kagipatanom mga tao din pag hinda pa nakarvest ni bila ka basis sila pero karon gi pa undang sila og kuan ato nga na, na sagbot na lang pud ang balik bisan gani ang sa unang practice nila matud sa taga audio nga akong tabante din um, maka tanong pa sila og ilawom sa kalasangan malimpyuhan nila so dagkong makahol mabilin so bakante open og limpyo ang palibot takog space makatanong sila mga gabi kanang pwede bitaw nga mabuhi og ilawom sa kakahuyan gabi kasagaran um, kaharvest dagko sila kayo daghan sila kayo maharvest dagko sila income ato karon gi pa kuan po sila paundang kuan ni balik ko og ato nga kasing-kasing ni niya sa gobyerno kung masabtan ang mahiwaan ninyo uh, minus kadyo uh, ah, gugma og naaman galing minus kadyo sila gugma uh, ah, ilaha makakwarta lang sa sweldo sun sunuran lang sila sa orders taas ah, wala jay real nga pagcare sa mga boss makita ninyo nga kamo og makasub makasubay mo abisas ah, niyang kauling kaso god makakumparar mo sa nitabo sa gibuhat sa China karon uh, sa Africa o sa ilang kagulingan ng mga citizens makaingon jo mga mapinanggaon ang socialism dili, na dili naman purely communist ang China ron communism naman si ah, socialism sa so gi, gi combine ni nila ang compassion ba katong communism sa una kay more on tong dito kanang pang tudas gid nila ang mga solid nga mga kapitalist sa Russia mga 20 million yun ang napatay nila tong mga yeah, probably mga selfish gid siguro tong mga kuan uh, resist gid ba di po ta ka-justify di ta maka-justify o inside kay wa man ta didto pero uh, grabe ka harsh gud gihimo lama na si Magsitong sa paghuman og hitabo sa Russia China na pud ang nag social cleansing dito mas daghan ang times to a minimum of times to ang na, nangamatay na sa Russia is 20 million dito sa China at least 40 na pag na-estimate na may abot pag 80 millions Philo Chinese na hindi pang ihaw ni Mao Zedong kuyaw kayo ba niya <clears throat> tining um, so wala na sila ikuan uh, babag no mo ka implement sila sa ilang communism pero ming um, kuan nawala na tong anong klasihan kaning cruelty karon ang China may evolve into more benevolent na system more benevolent gid grabe ka dako ang diferensya ang capitalism layo kadyo nawawan gani ang Amerika karon ngano in a big way gid ba Amerika og Europa nawawan gid ngano they were the first nga ming roll over or ming occupy sa kalibutan first power, world powers la UK una din sunod ang Amerika uban pang mga European countries sa po sulti ang European countries ug ang USA ni occupy sa mga nasod uh, sa Asia na ah, Philippines is under the um, role of the USA ang British uh, na iyang ubang mga uh, nasod including India ano, um, diri sa South Africa doon sila yung mga nasod pero ang pinakaklaro kaayo eh, Middle East pod no Ila, napo ilang stake dito ang pero, ang pinaka-klaro kayo nga nawawan sila Africa gyud kay for so many decades in fact 200 years ga-operate ang USA o ang UK ug ubang mga European countries sa Africa gihimo lang farm ug mining nga ah, nga extension ang Africa karon ang resulta sa 200 years nga occupation deteriorated degenerated ang Africa both people and land both people and land ang mine ug ang health sa mga Africans deteriorated yun. Do, yun. In fact, sila gani ang perming ma-starring sa mga kana mga international na fundraising kay uh, makita ang picture ang uh, skin and bones na ng mga bata o naman daghang tao na gyud habo mga adults do ika do tapos ta ang panit bitaw sa ilang nga ah, bukog so uh, makita nato nga grabe ang impoverishment sa Africa bahin silang land uh, ah, kanang gi mina uh, mina and then ang mga abot sa ilang rich nga area nga sa farm ilang agricultural ah, yield nila to uh, mostly paingon sa Amerika ug sa Europa mo nagpakaon sa mga tao sa Europe ug sa Amerika apil ng Australia, apil ng Canada. Now, mauna ang gadagan. Kung doon ay infrastructure, butang kasada or bridge, gihimula na pag-connect sa ilang business o operasyon like mining mining operation nila gaman lang kasada na unay bridge kinahanglan gaman nag bridge pero nothing no road no no bridge or even railroad was created for the purpose of uh, helping or uh, ameliorating or lightening up the burden of the Africans. Nagkataon lang or aksidenta lang nga gihimula ang road o bridge kay lagi nagkunik man na sa ilang business operation, mining operation nila from mining site to port. Mao na ang klaro jud kaadto nga uh, natabo diha. Di kalalis ang mga Amerikano na pero China, here comes China. In just 30 years of operation, o karon 40 years na. Pero kanang short time ha, short time nga <clears throat> given nga China mo'y nakalugar nga mo'y naka nakahawid og o naka-earn sila og dakong funds ay mo silang global economic power ang sige mo sa China railroads without discrimination. Railroads where railroads are needed. Roads farm to market roads without discrimination. Constructed without discrimination. Roads wherever it is needed. Concrete, paved roads. Highways nga min cross sa mga taas dagko kayong research in fact nag-connect China to kanang Silk Road karon nila China to Europe to Middle East ngilnig ayo ngilnig ayo nga mga mga bridges nga nagspan og tabok og mga daom kaayo nga mga valleys why balibaran why balibad ang China railroads roads bridges dams, irrigation canals, paggama og mga rice terraces, pag-convert sa mga deserts kani kani impossible man ni impossible ni for in the past convert sa mga desert into green fields and uh, lush uh, mga orchards ang pag convert sa mga forest into new farmlands. Grabe ka miraculous ang game mo sa China. This is happening. Makita nimo nga they learn from the past. That's why it is difficult to condemn the Chinese people or Mao Zedong to have been reported nga nakapat nila ang 40 to 80 millions nga mga Chinese blood brothers nila kay murag nabawi ba nabakwi naka-learn din sila sa lesson and then maybe maybe just maybe pagkawa atong mga selfish nga mga kapitalist, wa na jam mo na kuan hindrance wala na hindrance sirit na sila sa mga anak Ah, very sad, very sad. Painful ang ang ang process. Hindi man po kag 40 <clears throat> to 80 millions nga tudas gipangpatay ni Machitom. Pero makaingan ka aning kasi specific nga sitwasyon nga the end justifies the means. Maybe at the time there was no way nga ma ma-destroy nila ang greed greed man ko to. Greed man to sa last for power and last for wealth ba sa mga capitalist. So mo na nga kayo kung dili ta maka judge basig maura po to best way sa ibi in the eyes of the Chinese reformers or also in the eyes of God. In the side of the Chinese, kinsa ko po gusto mo patay og mga relatives mo ito nila din blood brothers nila din so mara to pugos gid ang Politburo ato ang ruling party sa communism so ato na lang i isalig isandig sa Ginoo for nga mahil ang mga pains ang ato karon mag-celebrate ta sa gibuhat sa China so nitabo karon um, dako dako kayo diferensya dunay mga common consensus nindot kayo nga mga uh, mga commentary bilo conclusive nga commentary sa mga lalain nga mga uh, citizens of different countries all over the world thousands good mga comments ano mga videos nga about China comparing China and Europe and USA. Ang comment nga nindot sa ani is sa nila is kanang ingon na uh, China enriches herself kay na may acquisition nga ah nagkadato gihapon maghapon. So ang comment sa uban tubag sa uban is China is enriching herself by enriching others. Whereas Europe and America enrich themselves by impoverishing others, by milking, by treating Africa, Africa mo pinaka dako o pinaka um, obvious ba? Pinaka obvious na isolated ba kanang maradyo na nabutang sa pedestal ba? Dali na matanawan, makita. And treating the Africans as milking cow. So, exploitative, uh, extortive, ang approach sa mga Americans o mga Europeans. So, in that way, wala ay maka wala na maka wala na maka lalis kay mao ginay tinuuray so dili maka uh, refute or maka argue ang mga Americans mabisan sila mo argue kaya may uban mo try to justify nga mo laban pero ang global opinion ron, global public opinion, they are in the side of China. Muna nga, namalhin yun. Um, one after another, majority sa mga African countries ron, they are now having trade uh, relation. Uh, ang China na ilhang gi, gi pa-handle sa investment pag-develop silang country. And uh, pag-develop po silang manpower. Gipraktis sa China ang proverb nila kanang na-receive nga proverb ikan sa Ginoo given to their ancestors na give a man a fish and you feed him for a day but teach him how to fish and you feed him for a lifetime dungan usually dungan kay naghinanglan man ni sila og tagaan pa gyud aid so they are giving aid this time develop dayon empower dayon this is what China is doing and na very high speed paspas kayo ang development um, what could not take place in 200 years under the role and occupation of uh, Europe and USA. China has accomplished in 30 or even less than 30 years. Doon na na'y guwa nga mas labaw na karon dagko na kayo um, resulta so powerful kaadyo ang ako nakita ang grabe ka powerful ang duha ka forces kung kamao ka mo unleash murag atomic bomb ba ma, kamao ka mo split the atom ang power is uh, ah, mind boggling so kamao ang China nakamao ang China pag infuse sa uh, uh, power of love for self and love for others. This is the um, show or the act of uh, this is a, a scenario na makita na to nga uh, na infuse sa China ang power sa love for self uh, usually, naasa, tua sa mga kapitalist di ba? ano po na sa mga pobre. Power of loving self and then power of uh, loving others. Or kung kita ang uh, observer, makita na to ang powerful nga pag full function sa capitalist o powerful po ang motivation, fully motivated ng mga workers, nagka-unite ba, na-balance ang pag-care ba sa duha ka forces. Uh, either uh, the Borgois and uh, proletariat or the self and others nga aspect. So, sa commandment sa ginoong uh, holistic, love God above all and your neighbor as yourself, sa tulo, tulo man ka objects, nga hikugmao na to, God, neighbor, and self, diya sila sa neighbor and self balancing of love equal ba yan na ingon may ginawa nga love your neighbor as yourself so you have to strike the the balance uh, it seems it appears nga China is very successful and effective na kamao oh, skillful ang China ani pagbuhat ani so grabe kaadyo ang effect kung ang equality ma-feel sa duha ba fairness ma-feel sa duha ka o sa mga kung di duha tulo baka involved nga parties in this case as I said between the capitalist and the employees or laborers and then between the self and others kaning klase nga forces ba na unless murag murag atom nga na split grabe ka jo mo na describe sa Bible prophecy ana sa Revelation 13 if I am right nga duham ni ka best best from the sea and best from the earth second best is from the earth na describe ni siya og dunay characteristics sa dragon so mo ni sa ang gamit nga hint nga probably China ang ipasabot ani kaning second best best ah, from the earth he speaks like dragon so ang China may dunay emblem nga dragon national symbol nila ang animal nga dragon and then it has uh, two small horns ni giyon diha so dili kayo di dagkong horns so dili kayo cruel cruel pero there times nga cruel siya pero dili kayo um, in the in the entire nga comparison with others small horns naman so dili jud kaayo cruel so it seems nga ni ama China it seems nga sa China siya nga kuan katulong nga point is kana laging miraculous ang yang na-achieve ah, miracle versus black magic or sorcery black magic is mo sa sorcery ang ang sorcery or black magic um, nakalahi niya sa miracle is deceptive man gutod mawa ra o mahupas ba mupas para nang gili convert sa usa ka magician black magician ang papel into 100 piso bill uh, at that moment tinuod jud ang tinuod jud kwarta jud pero pag one hour later or a few hours later nibalik pa ka papel so nga naman to dili genuine pero miracle uh, meaning we are referring to uh, real or honest na mga tao like Christ, mga apostles, ang miracle is real jud. Real jud. So kaning word ang prophecy o description sa works or performance sa kaning best out of the earth na may ako'y katahapan ng Mount China. Miracle ng word gamit. Miracle. So, um, medyo musibo. Miraculous mo yun. <clears throat> Ginaliman ka brato kaayo ang construction nila nga ah, Japan ang ilang kaaway ug mga ubang European sa mga dagkong project nga kanang kuan ba kanang national level nga mga projects ba mga rail, railroads nga bridges nga dagko nga, na nasod na gyud ang mo, mo finance ba mao ning kanon sa mga dakong construction sa Sena mga national nga mga uh, infrastructure hmm. nga nakunik og mga cities or between countries or spanning so many countries mga dagkong project so state or government ra ang maka-afford so ang kahulungan oh, siyempre mo appeal ang mga Japanese uh, contractors uban pang mga international players pero nganong pildi man ng mga Japanese sa Chinese ang rason sigon sa ilang mga diskusyon ug sa comments and ah, daghan nga rason nga uh, <clears throat> hands down yun ang surrender yun ang Japan kay ang sa China barato ka adyo mahibulong ka nga nung dako kayo diferensya ang tubag di ana is ang mga kontraktor sa China naka-achieve na og kana self sufficiency sa itanan sa tibok cycle tibok process apil na ng kwan nga sila na ang uh, owner sa mga raw materials wala na nila i-subcontract sa uban uh, wala na i kuhaa sa laing mga businessmen supply may importante kung imong kagaling supply o raw materials dako jud kayo ma-save wa, wa na may wa na may uh, other person or businessman nga tag iya nga nagpaginansya ana ikaw man mismo may direct og kuha ana sa uh, let's say sa sa sa main source o sa origin mga bas panlitan siminto ikaw naggama og siminto so sa China mo ni kaso uh, we don't know how the details uh, really is uh, really are but mo na gingon lang nga ang mga Chinese contractor naka-achieve na og self-sufficiency hasta sa ilhang uh, ah, mga raw materials <clears throat> and then efficiency po grabe kapaspas efficient kayo sila and then kahibulungan kay ang gitarget nga gihatag nila sa bidding ha ang gihatag nila nga length of time shorter than the length of time nga gi uh, ah, gipropose sa side sa mga Japanese nga contractor for example dakol diferensya for example sa sa China sa Japanese ilang gi for the same project gi uh, estimate nga 2 years time manon pero sa Chinese 1 year time and then as province actual less than one year nila ma, an, masayo nila o dili malangan masayo pa nila og human nga na ka efficient ang mga Chinese worker o Chinese nga businessmen muna nga repute, ang reputation sa China nga kasaligan grabe kaligon kay actual man gina repeated upon one project after another nga ma accomplish nila earlier than the agreed nga length of time sa Japan dili mga na bisag efficient ang mga Japanese nagdugay lagi naman na mahal pa jud so kana gong di ako usa ka video nga na view nga ga discuss bahin sa efficiency sa mga Chinese contractor di ako ilang gi um, document nga i-film nila nga in 9 hours lagi medium di biya basta-basta nga bridge to in 9 hours of Manila di ako katawa sa I am a Filipino and then uh, uh, sige kong travel within my province pod pero makita na ko ang nakita ko mga bridges nga construct grabe ka makauulaw ikumpara nimo kay gamay ra kayo nga bridge diri sa Bohol and take og mga 2 years kapin to be generous possibly 3 years pa kapin sige medyo kung labay itong klasihan nga construction gamay ra jud gamay then naa ba sa tubangan sa uh, Bureau of Equipment sa DPWH kanang DPWH mo ni among um, equipment nga department sa gobyerno na mga bakho mga bulldozer construction nga mga equipment tubangan na ay naggawas mo sa gate na ang bridge gama nya as small as, it is wala mahuman in months but generous na akong gingon ha wa mo jud ko mag uh, strictly og ihap through generous na ang hangingon na 2 years time more than 3 years pa gidug giakop tong gi uh, record ang time sige kung malabay-labay god every day or every week ana sige ah, kong travel ana kasi gid kog kuan increase ang akong disappointment kay naa man sa kong una na, nasa kong una every every day or every time nga mo labay ko anang atong klasihang nga construction site mo balik jud na mo play gid ako dayon tong akong nakita sa video bahin sa China so meaning makompare na ko ang China Chinese ug ang Filipino arang ka ka shameful or shameless kasi wakwi term may ka gamit baw sakto siguro nang yung uh, way uwaw ng mga konduktor there are many there are probably reasons po pero kung gituyo to sa mga Filip, sa Filipino constructor nga makakwarta gid siya by delaying the schedule why wow pero kung ang rason nato is um, kuwang sila sa equipment um, forgive, forgivable pero mahibulong mo ka kay atubangan sa DNR ay DNR DPWH nga equipment uh, division nila na kung building sa DPWH equipment division na ah, naang ang mga equipment may ngantag manumadi ay di man mo nag-construct pero uwaw ba kay DPWH gana mo gana in charge sa pag-facilitate ng class ng kuan construction sa mga government infrastructure. Wow! So anyway, gusto gani kong mahibawa ang mga tao ana ang mga Pilipino ug ang uban para mahimo ni siyang pressure nga too much na pud kayo na sa mga Filipino sa nga nga na ka klase ka kwan businessmen ang ang dapat puntariyahon ani kay mga workers mosunod naman sa order sa mga businessmen <clears throat> so dako kayo og um, buhaton pa nga ma-motivate ang mga Filipino to to strive to be excellent dihay ka mention na discuss gahapon nga duha ka Amerikano sa ilang vlog gi-compare ang mga Filipino sa ubang mga nasod gi-mention gid sa usa ka Amerikano nga walay motivation ang Pilipino such as to be a to be a player sa international competition para ng China China is main player man sa international, international competition mo na nga paspas kayo ang iyang motivation wala ang mga Pilipino ana ang Pilipino laging kayo eh kamba ka ng banjing-banjing mo na itawag sa atong lokal nga dialect banjing-banjing ang speed gani ila pa ng dimensyon nga pag makakwarta ang Pilipino ron na mulas pa nag mapalit nga bugas mulas og one week ah, pwede di mo trabaho ang ang husband mo di sa mo trabaho para ng mga farmers ng mga fishermen makakuha ganin dako rong gabi una or adlawa nga ma-estimate nila nga ah, kining halin ani is milagan pag 2 weeks ah, di di na di sa managa tog 2 weeks enjoy enjoy enjoy ah, so dili acceptable na or very strange na sa mga Amerikano mga foreigners na na train gid og work work work and work so um, wala pa yung motivation ang mga Filipino nga ngana ka paspas nga paspaso nila o himong efficient nila ang ilang performance tinuod na kanang ingon lang nga kung dunay competition dunay challenge or dunay um, risk makita or dangerous makita meaning dangerous na mahitabo kung mapildi ka sa competition o di ka maginabtik mawa ni mong imong trabaho or imong negosyo mawadaan kag contract na dili na makuha ni mong mga client sunod kay i-budget ka sa di ka i-recommend kung naan ang klaseng rest mo tinuod nga mo mahimon siyang pressure nga magtarong ka pero negative gamay bitaw lami gitong motivate nimo is gugma walay competition just because you love you do it the best you can tungod kay and as fast as you can as efficiently as you can because of love dili because of fear or because of competitive nga spirit you want to be to win and to defeat them na ano, bad na siya hindi na siya maayo pero maunay nag fuel sa efficiency sa, sa kalibutan including sa mga Chinese I'm not saying nga uh, mao total nga motivation do na gyud sila love of work po do na gyud sila love pero nasagulan aming klasiha nga kaning spirit of competition pero di mo ang pagpaspas ang Chinese ma defeated man sila nadugay na dugay gyud suffer ang mga Chinese food under the role of the Americans or the era of the American Empire or <clears throat> British Empire hmm, doon na may mga kana sa history nga ang mga Chinese doy kayo sana mga miner mine, mga mga Chinese nga miners kay overpopulated dito ang China daan sa una daghan kayo sila daan so uh, oppressed pud kayo ang mga Chinese una muna murag I think na san sa usa po ni dili lang kay dili lang kay competition jud ang uh, main nga reason na po ni ilahang desire nga di na sila gusto nga itong nilang pag-antos na sila ay oppressed sila ang liberers they want to work together as Chinese people which they are doing now to rise above poverty and be the entrepreneurs, be the rich. Ang kalami lang ani kay nakahimo sila o gigamit nila ang laing pumula nga nindot kanang gingon lagi diya sa mga vlogger nga sa vlogger nga or sa commentary nga uh, the Chinese are enriching themselves by enriching others, enriching their market, enriching their customers. While the Americans and the British and the Europeans enriched, have enriched themselves by impoverishing others, especially the African people, African continent, and all other nations na ilang na under silang occupation. This is very embarrassing to see the list of for the Americans and the Europeans nga nagdala og name ni Christ og nag-promote sa Christianity. It is now clear nga in action ha, we're not talking about um, words kay they can use flowery words, perfect words, they can um, state God's perfect law, perfect commandments, beautiful commandments, but in reality, gid ba, sa actions. Kaya naman diha si Jesus Christ nga uh, evil doers ta we may be in good in mind and heart intentions pero sa actual dili mo na evil doers ta di ba gireject ni Christ at the time na uh, ning return na siya in I don't know you you of evil doers they friendly to to to Christ to the Lord ins kanya Lord mo di ba mo niyang gimo Lord mo ano nang nimo ko pasudlo nimo Lord nga ako manghimo ni ana-ana nag-fast ko, nag-tithe ko, whatever. Christian works. Pero ingon siya nga, you evildoers. Tungod kay action sa deeds, wala gid dili gid Kristiyanos. Okay, Kristiyanos. Sa nakita na to karon sa gibuhat sa mga Amerikano, mga British ug mga Europeans ngadto sa Africa ug sa uban mga countries under their occupation. Um, ang ilang sa action ha okay let's give them the benefit of the doubt nga in their mind and heart they intend to love God above all and your neighbor as yourself okay no question about that or we will not question that okay di po ka basa sa mind ug heart sa tao but in action makita na to sa atong nakita ha what they have shown to us or demonstrated is love yourself more more than others mao gini lang gi gi pakita love yourself more than others or love yourself by impoverishing others mo na nasyo sa mga kapitalista o mga Kristiyanos Christian capitalist so mainly European and American European apil ng Catholic o Protestants and American mostly Protestant kay majority may protestant sa Amerika. Po, dako-dako percentage ang Catholics mo lapit sa 30% more or less. So both kinds of Christian Bible believing uh, Europeans and Americans, ang ilang gisyo sa action or deeds is love yourself more than others And then in some occasion, love yourself, not others. Love only yourself. Then also love yourself by empowering others. Mao commandments nga ilang gisunod in reality. So selfishness dili Christianity, dili real Christianity. So this is uh, we can either use the words to be mild, to be gentler, uh, imperfect immature Christianity or to we want to be frank fake ang ilang Christianity fake or kung gusto ta ma, more uh, uh, forgiving uh, words imperfect imperfect ang ilang Christianity o giran sa huna-huna og intention siguro but when og sa words pod mga flowery words ang ilang gipangsulti but when it comes to the action lahi evil doings the the come under the description sa words sa atong Ginoo nga nga you evil doers see China is um, doing good especially ha ah, especially kay daghan man kadyong nag ang kaning sa side sa Amerika o sa Europe daghan man nila ang nag o, ilang mga allies po daghan man naglaban nila nya nag insinuate nag-accuse sa China nga dunay ulterior motive which is tinuod galing nga dunay ulterior motive very um, malay malay spiritan um, very very bad di ba very bad nga nagsiyo lang sila mayong buhat pero maalt ang ilang intensyon manay very worse that is worse that is worse kayo nga ato para na to ang kasing-kasing gid ang huna-huna mo importante more important ya kung ikumpara sa action so this could be worse kung tinuuray nga ang China doon ay evil na intention pero uh, we know the Chinese to have been Chinese people ha yeah, these are Chinese people even the businessmen they are they are they are children they are descendants of the original people known to be gentle gentle ang mga Chinese people doon na may mga wars ang ilang mga military doon na sila military ano. pero peace loving dili ni sila kwan ba dili sila uh, conquistador di sa mga ilugay di para sa mga Spaniards nga known for mga ilugay kani mga Ottoman Turks kani mga Turko uh, mga notorious ni sa uh, grabbing o pangilog itong mga empire dito hasta ni mga Romans Italians <clears throat> mga kuan mo ni descendants ni, ni Isao kani mga tawana na uh, mm, mo ni characters karakter sa ni Patriarch Isao uh, katong defenseless peace, peace, peacefully living people na focus lang sila sa ilang panginabuhi loving one another mo nilang pang pang raid lang uh, sulungon ilang uh, ah, takihon nga ilang i-conquer uh, kaning Russia karon for example mga nomadic people ni sila pero gisod gisod sa mga Genghis Khan mga descendant ni <clears throat> Patriarch Isao mo na nahimo ang kanang naaron naglala sa, sa mga rulers sa, sa Russia mga Genghis Khan ni kaliwat bisan sa China kanang nagrule sa China ron so meaning dili gid ni mairi real batasan sa mga Chinese people o mga Russian people kaning kadaghan ng mga atrocities sa ating history na ito mabasa nga uh, cruel ang dunay cruelty ang China or ang Russia gihimo ano whatever sa ilan ning rulers dili ni sa mga tao anyway um karon na nato nakita balikan nato kung sakaling or granted nga ang grabe ka matawag nito loving nga action sa mga Chinese for the Africans and other countries nga malagi na imagine ka lagjo ra ka ang performance sa Amerika o sa Europa as the leader as the ruler of the, the world no? karon sa hinanay ni assert na may ruler economic first nadyo na kadyo ang mga benefits na nahimo sa Amerika um, Europe versus sa China nadyo na kadyo as I said kung doon na may road or railroad or bridge si mo ng Amerika or Europa for uh, an African country nag accidental na siya napugos na naghimo kay they are needed to connect their mind and the port never was it intended para sa mga African people mo na klaro gid they had no concern for the African people their concern was to suck I'm sorry but this is the consensus sa kalagahanan based on the evidence and this is also my own conclusion pagsuyop ra jud sa resources either human resources or and the natural resources Africa that is what is so very disappointing sa Christianity o capitalism sa mga Amerikano o sa ilang demokrasya po kay gigamit man lang ng demokrasya pag support bad shot kayo ang mga Europeans ni ano eh. o mga Americans kay mao lang attitude mao resulta silang Christianity ato anang lagi yung pugsun og as yung good intention pero kadudahan po na siya kadudahan po na kayo na og good pa intention higugma pa sila sa mga Africans o mga pobre nga mga nasod na anta po proof nga in one instance at least one instance nga mo assert did ang ilang gugma nga oh, gamaan natin ni kuan gamaan ni nakagrow din eh kay luoy ka adyo tal nga dato man ta adyo profitable man kadyo atong mining o mga ubang mga businesses sa Africa gamaan natin ni eh. wa jud nga na ba gani ang ilang ninjo wa ba ari ari ari sa mga kanang kuan kanang nitag nabawi ni sa mga uh, AIDS or kanang charity, charitable work sa ilang NGO mga uh, simbahan. Uh, di ba naam na ibinong diha? Doon na sila gihimo na. Now, um, kay bulungan or lisod sabto no kay uh, giguba nila ang environment niya gi mal educate ang kurikula is mal-educate ang mga Africans. At the same time, diya ah sila yung mga gisugo. Pero usually, approve lang yun siguro nila ni sa nga mga well-intention, nga well-meaning nga mga American and Europeans nga mga non-governmental nga organizations nga gusto lang gid tinuod genuine matabang. So na yung mga AIDS so, inaa nakasod ang mga AIDS kanang NGO mga church ang mga charities ang problema ani na pod is sa atong makita karon sa holistic nga sakto jud ay nga pag-approach sa problema nga kaning sa Chinese nga proverb nga dili na lagi give a man a fish to feed him for a day you have to teach him how to fish i-empower you na to. ang gihimo sa mga charitable institution NGO or church sa mga European o American countries focus sa sila sa dole out charity and ang giving of aids ba giving alms giving fish and you feed him for a day ra gyud mo na nga temporary ra gyud dili di gyud masurbad mapabilin yung bigars ang mga For, for two centuries, pabiling bigars ang mga Africans. Weak sila. Kay, on the other hand, nga dili makita na to, ginasuppress man sila. Ginasuppress sila sa system. Unya, once suppress, once impoverished, minkam in ang mga charitable institutions. Na dili effective. Dili effective um, we don't want to judge or condemn the charitable institutions pero makita ito nga dili effective kay klaro man jud nga deteriorated or degenerated both the human resource or natural resources sa <clears throat> Africa mao gini overall nga consensus sa kadaghanan daghan ka mga observers o mga actual naka-experiment may experience mga ang nag-comment ani ni katong nag-suffer or katong po nakakita sa suffering so observations then actual nga experience anja nga maginoo nga it is enough to establish a fact or a truth by two or three witnesses kanya atong mga witness ani o intensify na to kay millions man millions man kay kung ang tao ming describe bahin ana nakita niya millions man ang nasuffer so even if one person is telling about a fact namingon siya nga okay nakita na ko nga diri sa Rwanda millions ang nagsuffer ah, that is the truth so dili lang one one testimony it's millions of testimony isa lang ang nagsulti in behalf of the millions nga nagsuffer isa lang ang ning, sulat pero this, other than that dili lang jud usa ang nasulat thousands upon thousands of um, testimonies mga comments mga diskusyon ha sa diskusyon na sa YouTube na videos it's far far exceeding the minimum nga requirements atong Ginoo nga giswat diya sa Old Testament o sa New Testament nga nag-ingon nga two or three testimonies two or three witnesses enough na siya so the accusation against USA and Europe is hereby confirmed multiple times. So there is no more argument for the truth seeker. The fact and truth is established nga sipyat yun ang mga Christian capitalist. Their Christianity and capitalism do not uh, measure up to the standard of Christ. In other words, dili Christian. Or to be mild, insufficient, or imperfect. So, it is possible nga doon na sila maayo ang ilang heart of mind pero ilang o oh, ilang words po pero ang action dili pero as I said debatable pa na I am more on 90% opinion nga hasa lang heart li maayo kaya as I said kung maayo pang ilang heart mo mo assert man to na doon natin makita ang tao bisag usa duha tulo ka mga instances nga ilang i disprove ba ang ilang gipangbuhat so naantay gihimo sila mga infrastruktura nga museo sa ilang benevolence ba wala man gud wala na mention sa sa nagingon gahimo lang sila min construct lang sila og roads or bridge kung uh, accidentally uh, required ni sa ilang transportation sa ilang mina minahan ngadto sa, support um, so klaro kayo ning contrast basa sa gihimo sa China so um, I would like to tell to everyone who might be able to to understand uh, Bisayan language nga um, na, na prove yun thanks to China na prove nga uh, dili gyud sakto dili mao nga Christianity ni kani gibi sa Bible dili mao mao nga Christianity as I said to be uh, mild imperfect Christianity or fake Christianity Naranis ni Johnny. And ang main reason ini is <clears throat> ang Holy Bible ito lang ang gitawag nilang Holy Bible may uh, root cause mo ni seal number 1 sa seven seals nga nasa Revelation 6 seven causes man ni ang, ang first cause is kanang seal number 1 nga white horse ang ang gita ang ngan ni white horse which refers to uh, fake teaching fake insufficient imperfect teaching yeah. as we had uh, discussed and revealed in many audio, audio talk podcasts uh, we discovered na ang compiler sa Holy Bible, ang team nga nag-compile sa Holy Bible led by Emperor Constantine o mga Catholic bishops <clears throat> mga imposters dili mga genuine Christians um, si Constantine oh, i-question na to or i-examine na to ang credibility niya 99.9% fake siya mga Christian. Kanya atong gisaligan ha. May atong gisaligan nga mo'y mo'y nag-lead sa intrust niya. Siya mo'y nag-lead sa pag-compile sa mga libro na nahimong Holy Bible. Uh, that should be over more than sufficient nga um, signal ba mo o sa pa mo musaon na ang dapat ang SOS red alert baga light ug ang sound basta bahibaw na to nga something is fishy uh, dili trustworthy dili sarila overwhelming man gid ang proof nga fake si fake Christian si Constantine Emperor Constantine ang living proof nga dili ma deny kana mga memorabilia bitaw mga souvenirs mga monuments mga writings nga ning survive karon na karon so um, kaning Cambian Bridge Cambian Bridge may tawag siguro ni Cambian Bridge tako ang gini nga monument niya sa kilid niya sa center nga kilid ang monument ni <clears throat> Emperor Constantine. Daghan kayo mga writings, mga symbols ipanggamit. Giswat Jamo bisan usa nga nagsyo nga bahin og Christian. Even katong usa ra man po gimensyon nila nga proof nga Christian si nahimong Christian si Constantine katong diya a vision nakita kuno ha vision nakita nga uh, sign o ah, cross oh, cross da Devo voice nagingon nga by design conquer meaning niya ang cross in his conquest now uh, assuming na lang nga tinuod to pero ngano man nga bisan kana lang ha nga symbol wa magi makita nimo sa karong survive na surviving nga uh, mga monuments mga writings wa man gyud 101% magid nga pagan tanan and then nagpromote sa iyang kagalingon dili nagpromote ni Christ so grabe kada ko ang pride ug arrogance ng tawhana um, hmm, sao mo na pagka Christian asa man humility na so that should be enough kung alerta nga mo sound of alarm o, o is light red light na something is very seriously uh, wrong in this. Uh, you have to question and doubt the Holy Bible. Like it or not, we need to doubt the Holy Bible. Not that it does not contain truth, but in most in uh, in its greatest probability kulangan jud kadyo kay ako man na-prove na aho man ang na, na share ninyo nga sa nag-gather na mo nga mga libro nga gi-reject nilang Constantine it came out nga at least but least least least than one seventh mo gyud ang Bible bisan pag assume na to nga truth tanan na sa sa Bible pero 1/7 pa man po siya missing man ang 6/7 So meaning, daghang ka wala ma matudlo sa Christianity nga rin nato sa mga churches nga rin nato sa mga Christian religions nga rin nato Daghang ka wala mga tudlo so kung wala itudlo sa meaning na vacuum oh, makasud ang error makasud ignorance man ang resulta So makasud ang lies. So from ignorance makasud ang deception. So, imagine ka 6'7". Uh, um, gamay ra kayo sa nga figure or dako ra kayo ng figure nga 1.7 1/7 of the truth ang ang Bible less than 1/7 kung ipuno na nimo ang ubang mga libro so uh, cherry picking lagi siya. nag nagkuha na sa mga nag-excerpts ba uh, doon na may another documentary video documentary nga nag uh, disclose na nag-hire ang Santo Papa o ang Emperor o at least one family yun, Italian family, Piso ang family name, Piso family na mga intelektual to bang usa ato pagkaron ng mga journalist siguro uh, master sa writing uh, mo pa edit sa giyon sa pag edit unsay main purpose uh, dili nga mamurderos ka necessarily dili na but to insert their first purposes first two purposes meaning wealth and power to gain and to prevail nag-mention mo na sa kuan good sa Isaiah 47 verse 12 to gain and to prevail meaning wealth and power mo na ilang purpose sa ilang mga sorcery so kining ilang religion sorcery ni siya kung sabi meaning sa sorcery get rich quick and get power quick so wealth and power the quick ba na as quick as possible faster as possible So, mo ni gisulod nila nga mauton nga purpose mo na nga na sacrifice ang spiritual na to nga uh, faith na to atong kapalaran sa spirit na sacrifice na endangered na endangered species ta spiritually so this will be come clear and clear as the revelations kaning mga libro nga ilang girijik mo multaw but suffice is to say that I have mentioned to you a very strong proof and evidence against <clears throat> Emperor Constantine and his group and against the Bible nga dili serious dili kasaligan ang resulta nga mao ang Holy Bible tungod kay ang nagcompile ani dubious nga mga personalities especially ang leader niya promotion siya ang kagulingon nga ah, repetition pride o sa mga paganisim nga mga uh, teachings why bisan usa so far as I know I've, have read bisan usa lang ka kudlit nga nagpromote ni Christ ug nagpromote sa Christian nga teaching wala So, totally fake good si Constantine. Totally fake siya nga Christian. So, totally fake po ang, um, I'm sorry to say, but fake sad ang yung hinimo niya. Just to promote his own interest ba, such as political power, uh, economic wealth. Uh, he wanted to unite his diverse nga mga subjects niya, lalaing nga mga nasod, lalaing mga tribo, kasi siya ma linaw by having one, by creating one religion. Ang um, Katolicism, Britan. Malinaw naman kay, more linaw naman kay, usa naman ang faith na mag-away ang mga different sects or denomination. Dili man different sects. So, mao na ilang mga uh, personal interest. Political or power na ma peaceful lang yung pag more effective ang yung pag roll over sa mga tao kay di na mag-away mga tao di na daghang mga reliyon o amassing wealth so <clears throat> um, so unsa may relation ani sa atong uh, desire for economic and all other forms of liberty na ma-free ta sa tong kalisod well dako kay kung ma-acquire na to ang missing nga mga libro missing nga mga manuscripts and then ma dugang sa Bible kay as I said naa pa may kamaturan nga sa Bible pero ang na-insert nila, doon naman sila insert ng mga lies po. Makoreksyon na na na kung ma ma-restore na to ang mga manuscripts katong ilang gi So, automatically uh, refinement ma-refine ang Bible kung unsa man tong mga errors nga na-insert nila ma makoreksyonan and then ang dakong problema lagi kay 1.7 7 man ang Bible sa total truth So, kinanglan nato nga ma-restore na to ang missing nga 6-7th. Missing nga 6-7. Minimum na nga figure ha. Far, far more than 6-7th ang missing. Ang um, bigatin nga mga throats. Including ning mga throats nga angay natong hibaluan para madali na to ang atong economic pod nga uh, liberation which in this case we mean uh, dili na ta ma ma under sa mga employers o mga uh, occupiers nga doon na tay kagalingon nga kagalingon source good nga very reliable nga mao atong gitawag og Ransardin so we need the truth besides tong atong gingon nga mga taktik nga na may balaod karon existing kanang Commonwealth Act 141 nga maka-avail ta og 24 hectares which is still difficult kay dili man willing ang DNR or ang government. So ato niya po nang i-avail so yan na to. Like what I do, I am still working at it. I'm still working na akong ma-outmaneuver ang DNR yung mga greedy ng mga nasa gobyerno o kalos nga mga employees. So akong gibuhat ana is um, maglisod man or dili maglisod man tag kuha nila og uh, giya as to what portion asa ta mo occupy kay dili man sila willing mutugaan so akong gibuhat is I go direct to the people living uh, at the side of the forest para at least ma determine ako ang last nga land title kinsa man tawhana ang dinay amoy uh, private nga owner nga ang kilid ana mao na ang government land usa <clears throat> sana sa akong gihimo so naa na koy akong gibuhat is instead of renting a land ning, ning palit ko nag acquire ko gamay nga yuta and then next move na to ana is mangutan na lagi mangutan na ta once we are um, resident anang lugar ha mangutan na ta nga may claim ani dili kayo nga gi-own claim pod kay kung claim na nadugay anang mga na dili na nimo ma ka og claim kay back ma matakbasan kanila mangita ka sa area nga wala maklaim although sa Balaod da sa 141 Commonwealth Act 141 doon na kay right pwede nimo mapulihan sila labi na og ganang wala nila i ibiyaan jud ganang statement diha sa Balaod uh, kung wala nila i-cultivate wala sila mo squat diha uh, doon na kay right nga mapu, maimo kung ikaw mo squat din mo cultivate squat ang cultivate jud ang basihan pero magka-argue man po sila nga wa lagi mi mo squat pero ni ah, man may skilled ba gawat lang ni taga ihatag sa gobyerno ni so imo pa nang i-honor i-honor nga klase nga uh, argument <coughs> kay kay kuan na valid man po na siya ang kon lang gid is pangitaon lang nato ang walay nag-claim na pinaka safe adto ta sa mga area nga <clears throat> vast pa kayo ang kanang 53% nato ang pinitaon so that is our personal initiative sa gobyerno nga greedy gobyerno nga notorious sa iyang pagka-wicked pagka-selfish <clears throat> kalos <clears throat> so in this way we can uh, uh, defeat greed we can defeat callousness we can defeat selfishness using our um, being clever eh, clever nga sakto dili clever nga deceptive so anyway usa na sa atong mga uh, actions pero sa ako nakita nga ang pinaka powerful gid kayo kanang ingon ni Christ nga The truth shall make you free. The truth shall make you free. Kaning missing ang mga truth yun. I-restore ni siya and then we will be free including freelance. Kaya mawagtang man ang mga so-called owners na naman sila rights. Kanilang rights karon ko man fake man na. <laughs> Wala man na it doesn't holds water. naa sa mga libro ang truth and uh, I know some of them or maybe not all but ang importante nga mga uh, teachings about the land God's will about land ako nang nabasa for example uh, God stated nga siya ang owner and that's that's that's true nganong mo ano mga ate mang recognize ang tao nga mahimong owner God is the owner. A real owner ba? The, final owner, final decision maker. Yang will may matuman. Atong tawgon lang gid ang ang tao og steward gid siya nga level. Aron ma differentiate na steward gid. Hmm. Unya ra ta tawag sa natong tanan as co-owner kung mobalik na ta sa tang amahan, mo recognize na ta nga anak ta niya, and then recognize na ta niya nga obedient nga children at that time, we can sing, nga, since we are members sa iyang family, we are all brothers and sisters, we, are, we own everything, we co-own. Uh, wala naman tayo private nga di ang control, we own everything. Naman na sa i pa man sa Mongolia nga di di commonly own the grasslands. Anyone can graze or do pasturing. Walay mo bandong nimo dito uh, manginabuhi ka, magbuhi ka og mga uh, kanding baka, mga uh, karnero. Uh, that still is close to the will of God, original sistema sa Ginoo. Wala ay private ownership. So kana mo usa sa i-restore nga kamaturan, wag tangon ng um, dili Christian dili um, Christ-like nga manner sa ownership karon system sa ownership kanang balaod sa ownership um, ang ato is kanto bang love base nga pamaagi ba nga once you are occupying that and cultivating that understood na siya nga imo na siya wala na imo kuha na kaya love-based man ang sistema, motherly love man. Mao na nang being degree of ownership nimo or stewardship gusto na nga i uh, distinguish tibo mm. kinabuhi nimo imo na na as long as you need it as long as you cultivate it or use it walay mo labot nimo ana nindot mas nindot siya <clears throat> now bahin sa truth nga akong gingon so we have to resolve the issue of ownership we have to know how far or how much or how true on and to what extent ang pagka-owner sa itong ginoo kaya kung siya ang true owner o original owner siya mo yung yang voice voice mo yun mga matuman dili ato dili mahimong kita magama sa balaod if that is the case klaro kayo ang state niya diha gipasagdan sa tanya ron kay aron makakaton leksyon then tanan makabasa na sa akong nabasa diha sa libro nga uh, wala siya ma-approve ng practice nga tungod kay ikaw mo'y mighty ikaw mo'y guns ikaw mo'y nasa military ikaw mo'y nasa gobyerno na kay um, uh, secret friends sa government maka ubdok dayon ka og piece of landmark nga ako ni ako ni as far as my eyes can see ako ni nga ubdukan dayon og landmark or kanang boundary mark ang dimensyon na sino dili na iyang gusto walay approval ang tao na mao ni sa mga Spaniards lahat man ditsuog claim si Miguel Lopez de Legazpi nga iyaha ang whole Philippines igagaw man ni sila sa ni King Philip then in his name in the name ni Miguel Lopez de Legazpi ang mother kuno nga uh, na man present gipresent man sa iyang mga descendants kana sila Queen Queen Salvation sa Iligan City ug man pang Italiano nga mga clan members members sa Italiano clan nga dunay mother um, land title nga naa nila ron gawiran gi-issue sa British Empire under the Torrens Law so as what I learned about Torrens Law agreement ni sa mga countries pero led by the UK o United Kingdom na uh, doon ay certain uh, hold or uh, effectivity ang kaning gitawag og pag-issue og land title. So mo lang gawiran pero my my question is um unsa may dakong right sa may right ni sa UK or uh, United Kingdom Empire na mo-issue for Miguel Lopez de Legazpi para sa Philippines. Nga dili man ang Yuki mo atong occupiers o atong ruler ang United States man. Spain and the United States. So wala labot ang UK. So, I think that weakens the force of the of that land title. Then number two, Christian man sila. Ang UK man sila, no? Christian man yun. Dili man sila barumbado. Dili sa barbarian. Bible based man ang UK o ang Amerika. UK, nganong gialaw man sa UK, giaproban man niya ang claim sa Spain over the Philippines nga it means mga na totally gigrab man gikan sa mga Filipinos atong mga ancestors. That's a big act of disrespect and insult to the native people nga dugay na kaadyo nga nagpuyo sa Philippines. Historic, we can prove in history and even by written available existing nga mga documents nga while the Spaniards came here in AD 1500s in the 15th century or 16th century to be specific 1525 to ang mga native na to nga atong mga ninuno atong mga ancestors dito sa Philippines based po sa written nga document na itawag household of God mao ni ang giganin so i-dictate ni ni Jesus Christ sa isang servant nga si Jacob Lorber na mo'y nag chronicle sa history sa especially sa Old Testament times katubang what's transferred from Tatay Adan to Tatay Noah kaya ang last nga event nga record aning tribolium nga libro nga The House of, House of God is katumang no, uh, flood of Noah so ning transpire ani one of the earlier nga mga events of records is kato simple katong gaunapod ito sila sa ito tayo kain now klaro man dito nga gihatag sa Ginoo ang Pacific Isles Oceania uh, ah, mainly Philippines gihatag sa Ginoo nga to ni tatay, tatay kain iyang mga descendants ang iyang last branch nga mao ang mga negritos uh, ah, the negritos are ah, the last branch ni tatay kain So, in short, um, ang tagiya sa Philippines are, or let's say, stewards, rightful stewards, if we want to be uh, distinct and um, respectful towards God, not using the word owner, but the word steward. So the stewards, rightful stewards, na dunay authority as to manage, occupy, and control or handle the Philippines and other Oceania or Pacific Isles are the descendants, the last branch of Tataykain na mao ang mga negritos natives na kuyawa gud ang UK nga muha gama og mo issue og land title that is pure land grabbing unya nga nung ma-prove man sila nga Christian man kani sila Ginoo man kani nang ilang gikuan gilabanan manong ila ang paboran ang mga land grabber nga si Miguel Lopez del Gaspi So meaning ang kanang claim sa ilang Ayers karon nga kini sila si Queen Salvation Salvation nga naa sa Iligan City o the rest of the Italiano clan nga ila ang yuta nga Philippines tungod kana sila land title that's very weak it doesn't hold water sa atong um, real principle sa godliness of true Christianity. Ang UK may approve nga ilan grab sa uh, Spain. I-title sa nga Miguel Lopez de Legazpi. Pero bisa pag kinsay pangutan-on na to na um, true Christian or truly misunod sa Christian teaching. Kaning ownership by right na gitawag na to is actually land grabbing kung ang perspective atong konsiderahon kaning first occupants sa Philippines or for, first ocupan sa ng lugar ah. <clears throat> so dako nga question ni eh. especially when we come to the truth yadap na to ang mga libro nga gireject nilang Constantine Emperor Constantine <clears throat> mawadaan og right og power og substance ang mga nang claim nga ilahani nga yuta. In other words, mabalik ni siya nga sa sitwasyon nga ginuwang yuta, ang ginuwang ang tagiya sa yuta and then gihatag ni niya sa mga tao nga iyang gitagan. But it doesn't mean nga dili dili maka-acquire ang mga Spaniards, mga individuals nga gusto man ni, it doesn't mean the stewards can decide pag-share sa yuta at nung ka nga ang kunon we have to be only up to the fact nga we are um, the stewards and beneficiaries. So, kung ang first beneficiary are the or have been the Negritos or other natives, and then we heard the story nga uh, <coughs> during the dispersal of the uh, 10 tribes sa Israel, by the Assyrians na yung mga taga, mga Israelites ng abot sa Philippines. So nahimo silang uh, additional inhabitants sa Philippines. Oh, no argument. Niyana na sila diri. And then during the time ni ni Hitler dinay mga at least 10,000 ka mga Jews nga gi gibakay diri giikyas. Oh, no question part na sila sa Filipino nation. Kung ang mga Spaniards, undangon nila ng pag-claim ng ilan ni, eh, and then any one of them one he, eh, mangayo or mo request sa government nga we need land kay ang itil dili nga among i, i deprive ang uban dako pa mang lugar na <clears throat> pa may mga space nganong isinako man labi na kung ang atong mga ninuno ang rulers nato nagpabilin nga nag-recognize atong amahan sa langit nga mo tag-iya nga i-share ang blessing i-share ang yuta so long as there are still um, space to share sa pag-share po nimo og occupied na hindi lang pwede og double occupant so wisdom ba og love so mao na unta ng sitwasyon karon so we need the truth aron maundang ng pagpadayon og claim sa mga pila ka mga tawo nga sila mo tagiya. I'm sorry to say this nga it seems nga against ko sa Italiano clan or nila ni specifically ni Queen Salvation pero I'm not um, sa kong trabaho lang ni, ni, ni personal I have no reason to be angry or to be against you kayo man mo personal nga nahimong pasakit na ako kanang inyo paglin sa uh, entire Philippines maong pa nga nakapikto pag-ayo in the sense nga kanang inyong will na tuman kay ang gobyerno ko may nagdaha karon kam napamamo sa puin nga i-claim ninyo i-claim back nga kamo na mo control wa pa mo ka control karon nawad ano mo control kay gobyerno naman under this si DUS nga system ang gadaron so pareha pa tani nga uh, sitwasyon nga kami nga mga individual nga mga descendants sa mga ancestors sa Philippines uh, seek to have our own share pool. Welcome kamo diha sa Italiano led by Queen Salvation gusto nga i-claim ang entire then hindi lang mapukumakaingon nga very selfish na kay doon naman mo state nga katuyuan nga kung kamo mas maayo pa kung kamo kaysa karon nga gobyerno kay kung kamo kuno matud sa inyong statement injo man jong equally uh, ah, divide or distribute which is what that what may tabo ron sa under si democratic governments sa Philippines na controlled by the USA so maybe it's it will be better nya dunay gamay nga uh, gamay nga rent no or tax kamo taga Talyano maka makareceive ma-enrich mo ani pero sa ko pa between two evil rulers you are much better than the present government kung matuma matuman ning inyong plano nga i, i distribute yun i land reform yun antong nga mahatag itanan nya gamay ra yung pangyoon kumpara sa karon nga buhis nga puting dakua nya walay abot pa ma-develop kung sundan ni Bongbong Marcos nga gastuan kada piece no kana madawat sa kada pamilya ma-develop into Ransarden ah, well makaingon dito nga dili ka mahayan ang inyong pag-claim o uh, uh, pag-claim sa ownership in that sense. Pero og mo ako pasultihon kung i perfect yun ang atong pagsunod sa will sa Ginoo. Hasta pud mo mo give up mo give up and then mo mo level mo na mo doon na mo'y kagulingon 5 hectares like every other nga family sa Philippines equal tanan ba walay usang nga mo pataas kay unless og gisugo mo sa Ginoo dili na maayo nga mulabaw mo sa inyong mga igsoon dili na mo way sa Ginoo love your neighbor as yourself equality gid ang sa Ginoo walay ubos walay taas brotherhood jud so, so mag-question mo na sa Ginoo kung magpadayon mo na so again when ang pinaka powerful ani nga madali ang or matuman ang run din is kining truth gyud ang truth mo mo, mo, mo prevail o mo puno sa Philippines so I am encouraging everyone for us to be set free of all our enslavements all slaveries all sufferings masakit na siya or in slavery of illnesses or slavery of poverty ang tanang klaseng mga slavery and sufferings gusto ta ma-free atong paminawon og sundon tong gingan ni Christ nga and the truth shall set you free kinahanglan ning missing truth kaning gi-describe ni Prophet Lehi nga many The number two, plain. Number three, precious. Many plain and precious things were taken away by the apostate church from the book of the Lamb, original book of the Lamb, original manuscripts, and from the book or original manuscripts of the prophets and apostles gikuha were taken away and the result is the nations stumbled or erred terribly. Grabe ang error o sufferings in the form of killings, wars, quarrels, deceptions, plagues, kanang klaseng mga resulta nga may result gikan sa pagkawala sa no less than again 6 seventh that's a very large part 6 seventh of the total quantity of the Word of God, what we call Word of God. We have to restore the missing amount para masakto ang atong because I tell you based on my own um, standpoint karon nga nabasa na ako ning mga libro ha nakalugar gyud ang mga greedy o mga wicked nga mga tao whoever they are you may mention the name Spaniards, Italians, Romans British, Americans mm, Europeans kalugar gid sila Catholics, Protestants Capitalists, Democrats Christians nakalugar gid sila og exploit nakalugar gid sila sa ilang greed and selfishness under the cloak of darkness. Nadarken man. Pagkawa sa 6-7, dark man, ignorant naman mga tao. So, murag walay crime ka. You can do crime under cover of ignorance or darkness. And that's what they did actually. And this is being exposed by the Chinese karon. Ninggula nga criminal, selfish, unloving and neighborly and brotherhood ang gihimo sa mga Americans o Europeans to all the nations, especially the Africans. Imagine ka So, na-expose ang ilang fake Christianity. I'm not judging, I'm not condemning, I'm not going to judge or condemn. I'm stating the truth and the facts as being laid down, allowed by God to be laid loud and clear before the public dashboard, before the public arena, before the arena of public opinion, which is the internet, specifically the internet. So, you see, uh, again, ang saon nato nga madali ang atong pag-return sa freedom. Freedom man When we are talking about paradise, kanaan, ran sardine or the other words I use uh, I have coin kanang paraan meaning paradise and kanaan or canadize kanaan and paradise whatever words we use to describe the same thing uh, kanang ranch orchard garden nga ideal na toong nga uh, economic life plus develop na to nga atong mga talents we have enough time pag-develop sa itong talents kay dili ang tamang taog dili ta mo spend og mo consume sa itong 8 hours a day minimum to, to just to find food dili na taana kay nanay food on the table na to tungod sa atong yuta sa atong garden so at least 8 hours a day masave na to bakante na siya magamit sa more noble more uh, beneficial nga mga activities uh, namely uh, search and study of God mabasa nato yung mga libro second ma-develop na to atong mga talents atong self so we will transform into a very benevolent and rich individuals nga dili mga hambugiro dili mga abusado but igamit atong atong pagkatalented o pagkadato in practicing the beautiful God-given proverb or role na naa sa mga Chinese one. to wit, give a man a fish and you feed him for a day and teach the man how to fish and you feed him for a lifetime that is effectively an um, more than satisfactorily achieved by the Chinese and we are now seeing before our very, uh, very own eyes how beautiful are the results when you practice it and not just you profess or you say it but practice it so that is our intention every individual will, will be a practitioner of this proverb so may God bless us and guide us towards this intention which is doing His will and becoming pleasing to Him, becoming source of joy of His heart, becoming a pleasant thing to, to Him, pleasant children. So be it and praise and love be to no other than our Heavenly Father, our Creator. Amen and Amen. Seven times. Namaste.